duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize abanyagisagara barasabwa gutanga inkuru mu gipolisi gihari wabo atwawe mu buryo budasobanutse OPC 1 domicile niyo nkuru arongoye igipolisi mu gisagara cya Bujumbura asaba ko abanyagihugu bo kwirinda gutanga inkuru ahotuma tuma abakora bene ivyo badafatwa muri ano makuru turagaruka ku tunenge twaranze ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu mwaka wa bibiri na cumi na kane uburongo sentare yubahiriza amatungo ya leta agashyikiriza ko hari amafaranga arenze yakoreshejwe mu kugura ibitari bitegekanijwe n'abaca mu ibarabara ryitiriwe sanzu rija ku muri katiye mutanga sud ntiborohewe kuva ku gatanu w'indwi uheze biturutse ku migagiri hagati muri iryo barabara uruzi ntahangwa ngo akaba ari ariyo ntandaro ya byose aya n'ayandi ni mukanya. kanya subirane bahikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiriye kubaramutsa abanyagihugu baba hafi y'iseminari ntoya yo mu kanyosha baridogera abapolisi bo ku ipozisiyo ya kanyosha aho bita kwa by'isi aho hantu ngo abapolisi bama bakubitiye abantu nk'uko byemezwa n'abahegereye bemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari uwahakubitiwe bimwe bikomeye inkuru ya mariyange nzeyimana bamwe mu banyagihugu babonye ingene uwo muntu yakubiswe kuri icyo kirindiro bavuga yuko ibyo biboneye mu gukubitwa kuri uwo munyagihugu biteye ubwoba ku bw'abo bantu ngo abo babikeswe ko icyaha cyose bari bakwiye gushikirizwa ubutungane habanje gukorwa amatohoza nta na kimwe gisigura ko bosha gufata umuntu bakamukubita ukuraho twabonye naho yoba ari inkozi y'ikibi ngaho o oh. hanyuma bagaca bavuga bati urashobora kwigombora utanze nk'utuntu ufite mu mufuko ari nk'ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bine abamotari bobo cumi na zibiri zipfa kugera bakaba bafata imoto nabo nyine aho bavuganye babikora binyegeje babikorera ahantu hepfo hari umwonga hari amazi ikanivo ishika mu kanyosha abajeje intwaro kenshi na kenshi ntibababarira ntavyo baba bazi yego abanyagihugu barakunda gukosha mugabo nta kintu cotuma ukosha kugira baca bagukubita hasi uryamye imbere y'abana n'abagore gusa yuko bokorana n'inzego zibijejwe batware hanyuma n'igipolisi kibatwara kikaza kirahaca kenshi mu gipolisi bamenyesha yuko ibyo bintu byabereye kuri icyo kirindiro cyo kwa byisi atavyo bari bwamenye icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise nziza ahamagarira abanyagihugu babonye ibi nk’ibyo kubishikiriza abarongoye ibirindiro bibegereye canke abajejwe intwaro bahegereye Marie Ange turagushimiye igipolisi kijejwe umutekano mu gisagara cya Bujumbura gitera kamo abanyagisagara gutanga inkuru kubijanye n'abanyuruza abantu bakoresheje imodokari zitagira imparati zigire nibi zikagira nibiyo bitabonerana opesa domisiyeni yo nkuru arongoye igipolisi mu gisagara cya bujumbura ntakana ko hoba hariho abajejwe umutekano namwe bo mu nzego z'iperereza bikika mukiza opesa domisiyeni ni nkuru yakwe kuri telefone na ivarisensi ko banyanga nimba mwibuka neza hariho umuntu yerekanye kuri televiziyo w'umusirikare yafashwe yoba nawe bamwe mu bakorerwa ibyo baheze bakarekugwa basabwa amafaranga barafise ubwoba bwo kuvuga ababa banyuruje mbere y'uko baba bagira kwiterabwoba ko hamwe hagize icyo bavuga hari icyo bazobona abo bo mubabwirike tugize iminsi tubyumva tugize iminsi tubyumva kuko dufatikanije n'umukuru w'igisagara cya bujumbura tugize iminsi dukoresha amanama ah, mu gisagara cya bujumbura hariho rero abatubwiye yuko koko hariho ibyo bikorwa biba by'ubugizi bwa nabi bagafata abantu bakabaka amahera hanyuma bamwe mbere bikoroha iyo barosa ayo mafaranga bagaheza bagaca barekura abo bantu icyo turi ko turatanga nk'inyishu ikintu cyihutirwa ni uko ubwa mbere hoho abantu abanyagisagara batwumva ni ukuri ari umuntu arosa amakuru ajyanye n'abagizi ba nabi nka nabo aheza agaca abishyikiriza inzego z'umutekano zigaheza zigakorera kuri abo bantu aho nkabibutsa neza yuko hariho abuza wumva ngo bagiye ku maradiyo niho bagiye kubitwara kubivugirayo kumva ahubwo ugasanga binafashije babagizi ba nabi ko baca banyika n'inzego z'umutekano zagera kujya kubarondera zigasanga baramaze utabakomoka kubera ko bamaze kumenya ko bamenyekanye icyo ni mbere ikigira kabiri naho abamaze gushikirwa n'ubwo bugizi bwa nabi bagafatwa iyo bafashwe bikunze yuko habaho kominikasiyo ntibamenyeshe inzego z'umutekano mbega nta mu gipolisi eh, muri icyo gisata nyine nta manimero amwe bita nimero vere mwamufise kugira ngo ababa bahuye n'ibyo byago babatelefone eh, nk'ubu turafise mm, inimero yama iri kwirakora ni nimero ikoreshwa mu gutabaza mu gutabara ni nimero ijana na cumi na gatatu santereze tukiri muri icyo gisata kijyanye n'agati y'akazi na muntu mwigeme mu mwaka w'icyenda w'ishyure shingiro kuri lise kominari ya muyinga yaragaritswe ku muhinga mu kuri uyu wa gatatu yagirizwa ko yabyaye umwana agacamuniga mu bigo cyitaho iterambere ry'ingo n'imiryango bahanura bigeme kumenya ko kwica ari icyaha umuhungu w'uyu muntu yashoboye kwitaba imana niwe azana n'abandi bantu bakaza gutoteza uwo muryango wundi rero Uyo muntu umuhungu wabamvune eh, yitwa manirakiza jean marie uwundi akaba yitwa manirakiza mwene bandima hakaba n'uwundi yitwa gatayeri niryo zina bamutazira ava imatonge mu gasagara ka bubanza icyo gihe rero ku igenekerezo rya mbere uyu muntu amaze kwicwa hariho amazu yashoboye gusamburwa hasambuwe amazu ashika atanu inzu y'uwitwa sibomana hirere ari nawe nyine yishe uwo muntu hasamburwa inzu y'uwitwa mahungu riberi hasamburwa inzu y'uwitwa nkurikiye raheri hasamburwa inzu y'uwitwa misigaro sipuriye n'inzu y'uwitwa ntawumvukiye daniyeli igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa gatatu baragarutse kandi haza abantu batatu kumbure n'abandi bantu bafashe kwikorera ibintu uwa mbere ni uyu nyene yitwa manirakiza jean marie mwene bamvune n'uwitwa manirakiza wa bandima na gatayeri abo nyene aba mu gasagara k'imatonge i eh, twebwe rero abo bantu baratwituye tubabwira ko boja mu butungane kugira ngo bakumbure hafatwe ingingo zishobora guhasha abo bantu kuko umwene kwica umuntu yarafashwe tubonera atacyotuma abo bantu baguma baza gutoteza iyo miryango yindi yasigaye isanganiro inama isumba ingimba ano makuru mu rurimi rw'ikirundi tuyabandaniza mu gisata cy'ubutunzi mu tunenge twaranze ikoreshwa ry'amafaranga ya leta mu mwaka wa bibiri na cumi na kane harabaye gusesagura mu bijyanye no kuriha ibintu bimwe bimwe imbere y'inama nkenguzamateka ku wa kabiri uheze uburongo sentare yubahiriza amatungo ya leta rizendaye yashigirije ko hari amafaranga arenze yakoreshejwe nko mu gukoresha ibiti bitekanijwe no gukoresha amamodokari ngo byatwaye amafaranga menshi ibidahuye na politike bise sharuwa zero nk'uko bibandanya bivugwa n'ubu barongoye sentare bibahiriza amatungo ya leta inkuru tubaza leonce bitariho uretse amafaranga yakoze mu bijyanye no gufasha abagwayi agera ku miliyoni amajana atatu ngo leta yarakoresheje igice kinini mu buryo butaboneka ko koko yokwikoze ku itari yaratekanije ibyo bita imprevu mu gifaransa ayo mafaranga yahavuye yikuba inshuro zirenga zibiri nk'uko bivugwa na Elizendaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta namafaranga y'ingendo mu bihugu byo hanze ayakoreshwa mu kwakira abashyitsi b'icubahiro ayo kugura ibikoresho byo mu biro n'ibindi mu gihe rero amafaranga y'intega bizoza yari umuriyaridi umwe imiliyoni amajana mirongo itandatu ibihumbi amajana atandatu na mirongo icyenda na bitatu n'ijana na cumi ayahavuye akoreshwa yashyitse imiliyaridi zibiri imiliyoni amajana atandatu na mirongo umunani n'umunani kandi hariho politiki ihambaye yo kuyagabanya bise sharuwa zero gusanuza amamodokari byatwaye amafaranga agera ku miliyaridi ndwi imiliyoni amajana cyenda na mirongo itanu n'imwe ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri n'amajana atandatu na cumi na gatandatu ku miliyaridi icumi imiliyoni ijana na mirongo itanu na zitanu ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu n'indwi eh, n'amajana ane nane ni ukuvuga ibice mirongo irindwi n'umunani n'uduce dutatu ku ijana ivyo bikaba igihushanye cya politiki ya sharwa zero yari ifise ifite intumbero nyamukuru yo kugabanya amafaranga yo gusanuza amamodokari ya leta Elize Leonce bitariho turagukengurukiye abarimye b'ikawa muri komine Gashoho ntibararonka amafaranga y'ikawa bashoye mu mwaka uheze mu runani rw'abarimye b'ikawa imuyinga bakababazwa nuko societe Sogestale ifitiye amahera abo barimye yatanguye kugura izindi kawa uyu mwaka kandi itarariha amadeni yo mu mwaka uheze imuyinga tuyibaze Dieu Donenze Imana abarimyi b'ikawa bacishuza amafaranga y'ikawa bashoye umwaka uheze n'abashoreye ku matonero ya rugerero ikingo komine agashoye intara ya muyinga na gitega ya ngozi ariko agace kegeye intara ya muyinga abarimyi bakidoga ko batahengeshanije kwishyuza bakabwirwa na sosiyete sogesitari nyina ayo matonorero ngo tenyenya abarimyi bacitse inkokora kukura udufaranga ngo babiri yakuye ku ikawa isanzwe igoye gukorera bagasaba baserukira gukora ibishoboka byose ngo bahebwe imbere y'uko hatangura igurwa ry'ikawa ry'uyu mwaka iyo nayo ikaba yahiye jean Pierre ntabumenyereye aserukira intara rwari n'ibikawe muhinga ariko tera intambwe ngo ntacyo batakoze ngo bishuze ngo barindiriye ikivamo ikibabaza ariko muri urwo runani ngo ni uko hari abo muri sosiyete sugesitari nyine guheranira abantu ngo batanguye kugura ikawa batarariha amadeni bagerageje kwakura kuri telefone ngendanwa umuyobozi mukuru wa sugesitari kirundo muyinga ngo atange umuco gucatumye abo barimyi bataronka amafaranga yabo telefone ntawe uyitaba Theodore Nzeyimana Muyinga radio isanganiro Theodore Nzeyimana nawe turagukengurukiye ano makuru turabandaniriza mu gisata cibidukikije aho ibarabara ryitiriwe sanzuri jana hitwa ku mugoboka ni muri commune eh, ni muri kartie mutanga eh, ni muri mutanga sud muri Komine mukaza ritarengana kuva ku wa gatanu heze ibyo bikaba byavuye ku migaga minini yadurutse hagati muri iryo barabara bivuye ku mazi y'uruzi ntangwa reveriyano nibasumba ni umukuru wa karitsiye ya mutanga Sude. imodoka ubonye twazisabye indaro muri karitsiye mutanga izahora zitaha kumugoboka ibyo byose ubumva bigatera ingorane abanyagihugu mu minsi mike murabona neza yuko abahora bavugira imirimo itandukanye batazosubira kuronka aho baca nk'abanyeshuri murabona yuko batazosubira kuronka aho baca kandi nta yindi nzira n'imwe iriho abanyagihugu bashobora kugucamo kandi murabona ko hariho n'isoko ntitugiye kubona ingeri imirimo itandukanye ingeri bizosubira kugenda iryo barabara rimaze kubomoka hari abaciye batangura gukamisha abo nabo baciye batangura kurihisha amafaranga ari hagati y'amajana abiri n'amajana atanu kugira bugururire imodoka ishaka kurengana kugira ibyo bituzwe umukuru wa karitsiye ya mutanga suwide amenyesha ko bahisemo gushinga ibariyeri yemewe ubu akaba atamodoka n'imwe ishobora kurengana bahajyanye begereye ry'amazu barakotiza amafaranga make kugira ngo turondere akabariye dushyiraho kugira ngo imodoka ntabwo imodoka n'imwe yabo kurengana kugira ngo bihave bitera ingorane dusigaze akayira abanyagihugu bonyine baja gucamo ni basumba asaba ababijejwe kugira ico bakoze hatararengerana muri ico gisata c'ibidukikije kandi aborozi bo mu ntara ya ngozi baridoga ko ingingo imaze iminsi ifashwe yo kugaburira inka mu mazu itaborohereza na gato na cyane cyane ku basanzwe bafise inka nyinshi mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara bakavuga ko iyo ngingo itegerezwa kubandanya ikurikizwa ko yafashwe mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa hamwe no gukinga amatati hagati y'abarimyi n'aborozi ingozi tubibaza polineri Muzagara abo borozi bavuga ko kwahirira inka mu nzu ufite bitanu cyangwa zirenga atari cyoroshe na gato bavuga ko bari bateguje kugira ngo batere ubwatsi bwo kuzigaburira ariko udutongo bafise ni duto cyane gutyo ugasanga badashobora kuronka ubwatsi bukwiye izo nka ubuyobozi bw'uburimi n'ubworozi mu ntara ya ngozi bahanura abadashoboye gutunga izo nka z'ikirundi kuzigurisha bakagura imwe y'ikizungu itanga amata n'umwavu bita fizone bamwe muri abo barimyi twayazi bavuga ko ifiridoni igoye gutunga ngo atari umuntu yifise gusaba kuvuzwa kenshi kuyironderera uturuto hamwe n'amabuye ibigata kandi ngo izo z'ikirundi zari zitungiwe n'ubwatsi gusa muri bamwe batunze inka basigaye baziturutsa ijoro kurisha mu myonga kubera badashoboye kuzahirira mu mazu baca barara barahigana n'abapolisi nk'uko byashitse mu ndwi iheze mu cyumba nyanza wa komine ngozi aho abapolisi bafashe inka ziri kurisha isa umunani ngo baca baca amande y'ibihumbi mirongo inani na bitanu ariko ngo baca baha igitansi gusa cyibihumbi mirongo ibiri na bitanu imirima y'umuceri y'umukuru w'umutumba mugomera muri iyo komine ya ngozi nyene yarandaguwe n'abantu bataramenyekana nyuma yaho uwo mukuru w'umutumba afatiye inka zaturutse kurisha hanze agaca abaca amande mu ntwaro no mu barongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi avuga ko iyo ngingo itegerezwa kubandanya mu ntumbero yo gukingira isi ndimwa na cane cane imyonga akanamenyesha ko induru hagati y'abarimyi bidoga ko bonesherezwa n'aborozi zigiye kugabanuka ingozi onari muzagara radio isanganiro ano makuru tuyarangize yarangize mu gisata ho mu gihe hasigaye iminsi ne ngo hatangure igice ca gatatu c'umwaka w'ishure wa 2015 ushira 2016 abayobozi bamwe bamwe b'amashure yisumbuye afise uburaro mu ntara ya Mwaro bavuga ko bibagora mu kugaburira abanyeshure mu ndaro ngo amafaranga yo gukoresha bahabwa na leta guma ari make ibiciro bifungwa navyo bikabandanya biduga ku isoko amashuri amwe rero ngo akaba amadeni atari make abadandaza babaha ibifungurwa imwaro tubibaze ruhande kuriyo nk'uko tumenyeshwa na bamwe bamwe mu barongoye amashuri afite uburaro mu ntara mwaro kuri se mwaro hari abanyeshuri mu ndaro amajana indwi na cumi kuri inake kibimba n'amajana atandatu na mirongo itatu kuri se ni amajana umunani na mirongo ine n'indwi n'amajana abiri na mirongo umunani na batatu kuri tabu kirika abayobozi bavuga ko bitoroshye kugaburira abanyeshuri mu ndaro ngo amafaranga amajana umunani ku munyeshuri kandi ku munsi bahabwa na leta ni make kandi ntaduga haheze igihe mu gihe ibiciro ku isoko byaduze ayo mafaranga ngo niyo kandi akoreshwa mu gusanura inyubakwa kugura inkwi cyangwa impapuro cyangwa guhemba abakozi bamwe bamwe b'ishure atanazi cyiza rongwese mwaro avuga ko kuva igice cya kabiri gitanguye baciye bahagarika guha ubuyi mu gatondo abanyeshuri kugira amadeni bafitiye ababazanira ibifungugwa abandanye yongerekana ikindi ngo ayo mafaranga leta itanga aza kenshi inyuma y'ukwezi bamaze gufata ideni bagaca bariha ariko ngo ibyo bituma bagura ku giciro kinini ngo iyo baba bariha bafite amafaranga botanze make abarongo abarongoye mashuri afite uburaro barahuriza ko ayo mafaranga ngo yoduzwa uravye uko ibiciro ku isoko bingana kade nizazana arongoye nako ikibimba akavuga ko amafaranga yari akwiye kuba igihumbi n'amajana atanu n'imiburi y'umuri ku munyeshuri kandi ku munsi mwomenya ko mu ntara y'umwaro hari amashuri afite uburaro atanu ariyo lise mwaro enefa kibumbu itaba kirikana enakibimba